Isidora Serges Montenegro estis hispan-chilia cantisto kaj componistino quiu el staris prosia contribuo al músico kaj cultura de chilío, dun la deknaŭa jarcento. Si en Madrido, filino de Juan Francisco Zegers kaj Florencia Montenegro. De una ayo si ricevis artan con Hispana hispana y y influoi pri cantado gitaro, harpo, piano, harmonio kaj componado. En Parizo si studis sur lagvido de la itala instruisto kaj musicisto Federico Massimino, qui havis Cosmopolitan reputacion en Europa. quancam sia instruado ne estis profesia, si farigis el star artisto dum iunagio. La unuae vercoi cium si componis estis instrumentai pezoi cae canzonoi per vocio cae piano en franza texto vercitai en franzio en la dudecai iaroi. Si comensis sian artan vivon en la de Pariso, cae daurigi gin en Santiago, ciam la patro esti tungita de la Chilia registaro, cae li alvenis en Chilion cune con sia familio en 1823. La tuta familio rapide adaptigis cae adoptis ci tiul tiun latinamerican landon kiel duan patrullon. Isidora mirigis la socion de Santiago per siai belai vociai presentadoi. Influitei de sci, multai homoi dedici sin al studo de cantado, cae gruppoi de musicistoi cae musicciatantoi collectigis circa usci. Tri jaroin pos sia alveno al Cilio, Si cune cun la violoncelisto Carlos Druicchi cae la iuna componisto José Sapiola fondis la Santiagan Filharmonian Societon centro de la arta movado. Tion samanjaron si geetsigis cun la angla colonelo Guillermo de Vic Tapper, con quiu si havis tri infanoin estis tempoe de interna milito in Cilio, en quiu sia edzo pereis en confrontigio en 1830. En l'agio de dudec sep, Isidora restis vidvino con tri infanoi. Prescau santempe, la patro estis maldungita de la Cilia registaro quae decidis fondi lerneion. En tiu ci lernéio, Isidora farigis musici instruisto. Si occasigis rencontigioin en sia heimo organisante diversae musicae eventoin. Exemple, en 1835, si organisis concerto in por helpi la victimoin de la sismoi en talca cae concepcion. Estis en unu el tiai aranjoi che si conatigis cun la germano George Hanies Lippmann, quiu farigis sia dua ezzo cae la patro de aliei set filoi de Isidora. Tra la iaroi, la domo de Isidora Zerges transformigis en spazio por cultura interchangio. La cestantoi ne nur joiis pri sia musico cae interpretado, sed ancau juis la ceston cae debaton generitan de diversai intelectuloi, naziei musicistoi cae glorai esterlandai visitantoi. Ciel zapiola memoris, Estis Isidora qui u alportis loperos de Gianchino Rossini al Chilio, fervora admiranto de itala lirica arto, si intense reclami gin sante semon u germis con la disfasticio cae posta starigo de opero en Chilio. Ciel administranto cae culturae iniciatinto, si ancao parto prenis en la fondo cae en la publicigo de la unua music revuo de la Lando, Semaina Musica Revuo, quiu produktis des sex numeroin, la unua en 1852. Ciel lavoro estis fundamenta en la tiama music historio de Cilio, En recono de xia contribuo la presidento de la lando, Manuel Bulnes, nomumis sin honora presidento de la Academia de la nacía Conservatorio de Musico, al es creado xi contribuis. Pro la rolo un javis virino en la y arcento, la música-verco de Isidora Zerges. restis en la primata medio. Sia musica verco estis presentita nur publique en la dudeca iarcento, char gi neniam atingis la publican sferon dun sia vivo, restante en la profundo de sia intimezzo, enfasis professoro Merino.